eder, hamdü sena ederiz. الطيبة والمفيدة من هذه الأجهزة الإنترنت والجوالات وغيرها Zira Yüce Rabbimize yeniden bu faydalı, güzel telefon ve internet aracılığıyla bu faydalı konuşmaları, bu faydalı telefon bağlantısını bize nasip ettiği için ona hamdü sena eder, şükürler, şükürler ederiz. فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها allah Teala'nın bize bahset, bahşetmiş olduğu bu nimetten dolayı ona hamd ederiz. Zira allah Teala şöyle buyurmakta. Allah'ın verdiği nimetleri sayacak olursan Allah'ın verdiği nimetleri sayacak olsanız bitiremezsiniz. وما بكم من نعمة فمن الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها Ve yine şöyle buyurmaktadır. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Ve yine şöyle buyurmaktadır. Allah'ın nimetini hem bilirler hem de inkar, inkar ederler. فأسأل جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته فحقيقة أنتم في قلوبنا Yüce Allah'tan bizleri muvaffak kılmasını arzular, temenni ederiz. Hakikatte şunu ifade etmeliyim ki gerçekten sizler benim, bizlerin kalplerindesiniz. Kalplerinde, bizlerin kalbinde yeriniz çok büyük. وكم نسعد إذا صار بيننا وبينكم الاتصال خاصة إذا كانت في الأمور ال- الإسلامية والدينية والتوجيهات Sizlerle beraber yapılan her telefon görüşmesinde o kadar çok mutlu olmaktayız ki bunu ifade etmekte, bu mutluluğumuzu ifade etmekte bir o kadar zorlanmaktayız. Özellikle sizlerle yapmış olduğumuz dini, İslami konulardaki telefon görüşmeleri bizleri bir o kadar mutlu etmekte. ونشكر الإخوة حقيقة الشيخ الياس والشيخ أبو عائشة عمرة فنحبهم في الله جل وعلا وأنتم كذلك فقد عشنا نحن وإياهم في بلاد السعودية بلاد الحرمين في المدينة ومكة وكانوا نعم الإخوة ونسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسددهم وأن ينفع بهم في بلادهم الطيبة تركيا التي هي إن شاء الله نصرا للإسلام والمسلمين كما كانت إن شاء الله يعني في السابق Ve bu vesileyle değerli kardeşlerim Ebu Ayşe Emrah ve Şeyh İlyas'a teşekkürü teşekkür ediyorum. bu kardeşlerimizle gerçekten Suudi Arabistan'da güzel günler geçirdik. Yüce Allah'tan onları kendisine davette, Allah'a davette muvaffak kılmasını arzuluyor, temenni ediyorum. Özellikle Türkiye'de Allah'tan Allahu Teala'dan onları Türkiye'de muvaffak kılmasını, davetlerini muvaffak kılmasını istiyorum. Zira Türkiye öyle bir ülkedir ki Yüce Rabbimden bu ülkeyi yeniden Müslümanlara yardım, yardım eden güzel bir ülkeye çevirmesini temenni ediyorum. فإن أهلها إن شاء الله معادنهم طيبة وإذا إن شاء الله فقهوا وعرفوا الإسلام يعني حقا وهم إن شاء الله يعرفون ولكن من باب يعني التذكير فهم نعمة يعني القوة في الإسلام والمسلمين شرقا وغربا Zira Türk halkı asıl itibarda aslı itibariyle çok iyi insanlar, güzel huylu insanlardır. Onlar Allah Teala'nın bu dinini öğrenip anladıklarında, fıkh ettiklerinde yeryüzündeki Müslümanlara, tüm dünyadaki Müslümanlara yardım eden Müslümanlar olacaktır. فهنا أيها الإخوة يعني لعل يعني الموضوع يكون يعني بعنوان وصايا يعني مهمة لأحبابنا وإخواننا في تركيا وهولندا Bu konuşmamızın başlığı şu şekilde olacak. Hollanda'da ve Türkiye'de yaşayan değerli dostlarıma önemli öğütler, tavsiyeler. أعظم الوصايا أيها الإخوة لنا جميعا يعني لنا جميعا لأمتنا وإخواننا المسلمين وخاصة طلبة العلم والدعاء يعني الاهتمام الاهتمام بالأمر الذي يعني هو الأهم والمهم والذي هو حق الله جل وعلا على العباد كما بين الله جل وعلا وهو توحيد الله جل وعلا إفراد الله جل وعلا بالعبادة تحقيق الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نهتم بهذا الأمر أيها الإخوة والله ثم والله لا نصرة للإسلام والمسلمين شرقا وغربا إلا بتحقيق هذا هذه المسألة المهمة المسألة العظيمة ألا وهي مسألة التوحيد sunacağım sizlere sunacağım ilk öğüt tevhid olacaktır. Genel manada Müslümanların İslam camiasının tümüne ve özel manada da ilim talebelerine vereceğim öğüt tevhiddir. Yani Yüce Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ibadetlerinde yüce yaratıcılarını, ilahlarını birlemeleri. Şayet bunu birlerlerse, tevhidi birlerlerse allah Teala onları doğuda ve batıda dünyanın her yerinde muzaffer kılacaktır. Bizlerin üzerinde durması gereken, etrafında toplanmamız gereken en önemli husus ve sizlere verdiğim ilk öğüt, tavsiyem tevhiddir. allah Teala'yı ibadette birlemektir. وأن تحقق يعني في قلوب المسلمين الصغير والكبير حق الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Ve tüm Müslümanların küçük, büyük, her İslam ferdinin kalbinde tevhidin bu kısmı, ibadetlerde yalnızca Allah'ın birlenmesi kısmı gerçekleştirilmesi gerek. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ben cinleri ve insanları ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ma uridu minhum min rizq ve ma uridu en Ben onlardan bir rızık talep etmiyorum ve onlardan beni doyurmalarını da istemiyorum. İnna Allaha huver razzak zul kuvvetil metin. Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir. Ve kema beyyena zâlike aydan nebiyyuna sallallahu aleyhi ve كما في صحيح البخاري ومسلم حينما أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ على من أطلق في الحلال والحرام رضي الله تعالى عنه وقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا هو حق الله علينا حق العظيم الكريم الذي خلقنا وسوانا وأعطانا سبحانه وتعالى Ve bu tevhidin önemini Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de işaret etmiş önemini ümmetine bildirmiş, öğretmiştir. Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin helal ve haramlar hususunda en bilgilisinden biri olan Muaz bin Cebeli binitinin üzerine kendisiyle beraber bindirdiğinde ona şu soruyu sormuş. Ey Muaz, Allah'ın kulları Allah'ın kulları üzerindeki hakkını bilir misin? Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Ve kulların Allah üzerindeki hakkı nedir diye ona sormuş. Muaz bin Cebel de Allah ve Resulü Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek yanıt vermiş. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulları üzerindeki hakkı kulların yalnızca ona ibadet etmesi, yalnızca ona ibadet etmesi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır demiştir. وكم من الناس الآن تراهم يعني يهتمون يعني بحقوق الآخرين وهذا أمر مهم يعني الجار والقريب والأرحام والوالدين والصديق وإلى غير ذلك وتجده يهمل ويترك حق الله جل وعلا الذي أوجده والذي خلقه ماذا قدموا لنا الناس وتجد والله جل وعلا قد أعطانا وخلقنا ورزقنا وآوانا سبحانه وتعالى حقه علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا Maalesef bizleri üzen bir husus şudur. İnsanların mahlukattan kendisi gibi diğer insanlar üzerindeki insanların kendi üzerindeki olan hakkına riayet ettiğini görmekteyiz. Yani komşusunun komşusuyla olan ilişkisinde, komşusunun kendisi üzerinde olan haklarına, anne babasının üzerine olan haklarına, akrabalarının üzerine olan haklarına o kadar dikkat ettiğini görmekteyiz ki buna buna mukabil, buna karşıt yüce Allah'ın kendisini yoktan var etmesine rağmen, ona rızıklar bahşetmesine rağmen buna mukabil allah Teala'nın üzerindeki hakkının karşılığı olan yalnızca ona ibadet etme ve ona karşı ona ortak koşmama hakkını önem vermediğini, kimilerinin bu hakkı yerine getirmediğini görmekteyiz. Subhanahu Teala ve hakkul ibadi alallah en la yuaddib subhanahu ve Teala men la yushrik bihi شيئا انظر أيضا إلى فضل التوحيد Ve kulların Allah üzerindeki hakkı da şudur. Onlardan tevhidi gerçekleştirmiş, kullarından yalnızca Allah'a ibadet etmiş olanlara azap etmemesidir. İşte bakın, tevhidin önemi ne kadar büyüktür. Zira tevhidi gerçekleştirenlere bir hak olarak, Allah üzerindeki bir hak olarak Allah Teala'nın verdiği bir hak onlara azap etmemesidir. وفضل هذه المسألة العظيمة فأنا يعني حقيقة يعني مما نراه يعني شرقا وغربا يعني أنهم يهملون هذه المسألة العظيمة التي يعني لم يهملها كتاب الله جل وعلا ولا سنته النبي sallallahu aleyhi عليه sellem. Ama bütün bu öneme binaen Doğu ve Batı'da dünyanın her yerinde tevhidin önemine olan vurgunun az yapıldığını, bununla ilgili ihtimam, ihtimamın az olduğunu görmekteyiz. Bu mesele öyle önemli bir meseledir ki Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde bu meseleyi ihmal etmemiş, ilk değindiği konu olmuş ve önemle değindiği konu olmuştur. Sirete yani ila şeberteha يعني ونظرت إليها وتدبرت في سيرته صلى الله عليه وسلم ما كان في مكة وفي المدينة بل وهو في آخر يعني حياته صلى الله عليه وسلم بل في جفرات الموت كما في الصحيحين يؤكد على هذه المسألة العظيمة لأهميتها كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حين Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin siyerini, hayatını okuyan onun hayatına şöyle bir bakan, Mekke'deki ve Medine'deki yaşantısına bakan şunu görür. Nebi Aleyhisselatü Vesselam tüm hayatını, tüm hayatını tevhide adamıştır. Hatta ölüm döşeğinde bile, ölüm sekeratında bile tevhide işaret etmiş, tevhidi vurgulamıştır. Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadiste Aişe radıyallahu anha şöyle demektedir. sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah ala la'netullahi alel yehudi ve nasara اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي رواية اتخذوا قبور صالحيهم مساجد أي يبنون المساجد على القبور أو يدخلون القبور قبور الصالحين والأنبياء يعني في المساجد عند ذلك تكون يعني وسيلة إلى أن يعني تعبد من دون الله جل وعلا وتعظم لذلك نهى ولذلك تقول عائشة يحذر أمته صلى الله عليه وسلم من الوقوع في هذا الذنب العظيم Ayşe radıyallahu anha demekte ki Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah. Allah'tan başka ibadete layık hak hiçbir ilah yoktur. Allah'ın laneti Yahudi ve Hristiyanların üzerine olsun. Zira onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edinmişlerdir. Başka bir rivayette ise salihlerin, salih kimselerin kabirlerini mescit edinmişlerdir. Yani onlar kabirlerin üzerine binalar inşa ederek mescitler yapmışlar. Ya da var olan mescitlerin içine kabirler, ölüler defnederek onların içinde kabirler yapmışlardır. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam hayatının son anında bile, son günlerinde de tevhide işaret etmiş, vurgu yapmıştır. Ayşe radıyallahu anh devamlı bu hadisin devamında şöyle demektedir. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam ümmetini şirkten, şirke düşmekten tahzir etmiş, sakındırmış, uyandırmıştır. وهذا المنكر فالمقصود أيها الإخوة أن نبينا اهتم بهذا الأمر فلماذا لا نهتم أين أولئك الذين يزعمون ويدعون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أين هم من الاقتداء أين هم من الاهتداء به صلى الله عليه وسلم فإنه كان يهتم بأمر التوحيد يعني في حربه وفي سلمه وفي جميع أموره وفي جميع أموره يهتم صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة العظيمة وهي تحقيق الشهادتين إن أردنا العزة إن أردنا النصرة إن أردنا الأمن الاقتصادي والأمن في الأعراض والأمن في الدماء فإنه ليس إلا بتوحيد الله جل وعلا Nebi Aleyhisselatü Vesselam gördüğünüz üzere bu hususta önemli durmuş, bu hususun üzerinde önemli durmuştur. O halde bizler neden bu hususa önem vermeyelim? Neden bu hususa gerektiği ihtimamı göstermeyelim. Buradan seslenerek diyorum ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı sevenler, onun yolunda gitmeyi arzulayanlar hani nerede? İşte bizler eğer Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyor ve onun yolundan gitmeyi arzuluyorsak, bunu iddia ediyorsak, bizler de bu hususa yani tevhide vurgu yapmalıyız, tevhide davet etmeliyiz. Yeryüzünde izzet istiyor isek, ekonomide, güven istiyor isek, hayatımızda güven istiyor isek, canımızda, malımızda, kanımıza güven olmasını istiyorsak bizler de tevhide davet etmeli, tevhide önem vermeliyiz. Kema Allahu Celle ala ellezine amenu ve yuvahhidullah bis-sahih ve amenu billahi el-iman es-sahih ellezine amenu ve lem yelbisu imanahum bi-zulm ay lem yuhalit imanahum ve tevhidahum bi-zulm ve hu'ş-şirk billahi Celle ve ala أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أمن في الدنيا أمن في القبر أمن في الآخرة أمن في الأعراض أمن في الأرزاق أمن في الاقتصاد الأمن النفسي الأمن الأسري لا يمكن أن يتحقق إلا بتوحيد الله جل وعلا Zira allah Teala şöyle buyurmaktadır. İman edip de zulümlerine, iman edip de imanlarına zulmü yani şirki bulaştırmayanlar var ya işte emin yani güven onların hakkıdır. Onlar güvendedir. Doğru yolu bulmuş olanlar da hidayete erdirilmiş olanlar da onlardır. Gerçekten dünya hayatında, kabir hayatında, ahiret hayatında, ekonomimizde, iktisadımızda, bize verilen rızıklarda ırzımızda, namusumuzda, tüm hususlarda emin, yani güvenlik istiyor isek, allah Teala'nın vaat ettiği bu güvenliği arzuluyorsak, ona bağlı olan şartı da gerçekleştirmemiz gerekmekte. Ne diyor Allah Teala? İman edip de zulüm iman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. أرأيتك ذاك الذي يعبد غير الله أو يستعين بغير الله أو يستغيث بغير الله أو يرجو غير الله أو يظن أو يعتقد أن غير الله شافي أو يعافي هل سيعيش العيشة الطيبة Allah'tan başkasına ibadet eden o kimse var ya, Allah'tan başkasından yardım isteyen, Allah'tan başkasından medet uman, Allah'tan başkasının şifa vereceğini uman, ondan medet bekleyen var ya, soruyorum, durumu bu olan kimse dünya hayatını da güzel yaşayabilir mi? Dünya hayatında iyi yaşayabilir mi? Hal seyekun lehul emin yani fi nefsiyetih ve fi nefsihi ve fi cesedih ve fi cevarihi ve fi beledih la vallah. O güvenlik içinde yaşayabilecek mi? Kendinde, içinde huzurlu olabilecek mi? Güvende yaşayabilecek mi? Vallahi Allah'a yemin olsun ki o kesinlikle güven içinde olmayacak. Güvenle yaşayamayacak. والله لن يتحقق النصر والتمكين لهذه الأمة والراحة والطمانينة إلا بتوحيد الله جل وعلا Allah'a yemin olsun ki bu ümmet ancak tevhidi gerçekleştiği zaman muzaffer olacak, yardıma mazhar olacak, e, yeryüzünde hüküm sahibi, hükümran olacak. ألا يعبد إلا الله Ancak Allah'a ibadet edilme hususunu, tevhidi gerçekleştirdiği zaman bu müjdelere mazhar olacak. ألا يستعين العبد إلا بالله انظر Kul ancak Allah'tan gayrından yardım istemediği sürece, yalnız Allah'tan yardım iste- istediği sürece bu müjdelere mazhar olacak. إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ابن عمه وهو غلام قال له يا غلام قال لبيك وسعديك يا رسول الله قال إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله انظر ما قال اسألني أنا النبي صلى الله عليه وسلم هو لا صاحب المقامات العظيمة صلى الله عليه وسلم Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcaoğlu İbni Abbas'a yaptığı şu öğütü, vasiyete bir bak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona seslenerek, ey evlat diyerek şu sözleri buyurmuş, beyan etmiştir. Allah'ın üzerindeki hak ve hukukunu koru ki Allah Teala'yı yanında bulasın. Bir şey istediğinde, talep ettiğinde yalnız Allah'tan iste. Gördüğünüz gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam o makam ve mevkilere sahip olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam amca oğluna yardım talep ettiğinde Allah'tan iste diyerek bir öğüt veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem evvel men yuftah lehu bab el cenneh sahibel makam mehmud vel havz mevrud sallallahu aleyhi ve sellem şefaatul uzma sallallahu aleyhi ve sellem Cennete ilk girecek olan, cennetin kapısı kendisine ilk açılan, açılacak olan insan olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam makamen mahmuda mahmuda'ya sahip olan o insan havz-ı şerife sahip olan o insan büyük şefaate sahip olan o insan amca oğluna talep ettiğin zaman, yardım istediğin zaman, bir istekte bulunduğun zaman Allah'tan iste diyor. سيد الأنبياء سيد الأولين والآخرين O ki peygamberlerin efendisi, insanların gelmiş geçmiş tüm bütün insanların efendisi. ومع ذلك لما علم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله Bütün bu vasıf ve özelliklere rağmen amcasının oğlu İbn Abbas radıyallahu anhumaya ne diyor? Talep ettiğin zaman, istediğin zaman Allah'tan iste. Yardım talebinde bulunduğun zaman, istiane ettiğin zaman yalnız Allah'tan iste. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك Şunu iyi bil ki ve yine aleyhissalatü vesselam buyurmakta ki devamlı hadisin devamında şunu iyi bil ki bütün yaratılmışlar el birliğiyle sana bir menfaat, bir fayda vermeye çalışsalar, Allah'ın sana yazdığından daha fazlasını veremezler. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف Ve yine bil ki yaratılmışların tümü toplansa el birliğiyle sana bir zarar vermek isteseler Allah'ın sana takdir ettiğinden fazlasını yapar. Ve kaderin yazıldığı kalemler kaldırıldı ve takdir olunan şeylerin yazıldığı sayfelerin üzerindeki yazılan mürekkepler kurudu. المقصود أيها الإخوة والله إن المؤمن حقا إنه لا يمل ولا يشبع من سماع التوحيد وأهميته وفضله وثمراته العظيمة لذلك الإمام المجدد رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في كتاب التوحيد بوب أبوابا عظيمة وقال باب Bu yüzden değerli kardeşlerim, insan tevhidi anlatmaktan, tevhidi dinlemekten doymaz, bıkmaz, usanmaz. Davetin mücedditlerinden, tevhide davetin mücedditlerinden olan Muhammed İbni Abdülvahhab, Tevhid adlı, Kitab-ı Tevhid adlı eserinde tevhidin önemine bina, binaen, tevhidin önemine işaret eden birçok konu başlığı belirlemiş, yazmıştır. Mesela şöyle demiştir. Tevhidin fazileti ve kefaret olduğu konular. Bu bu babtan sonra şu babı yazmıştır. Tevhidin önemi ve tevhidi gerçekleştiren kişi azap ve hesaba çekilmeden cennete girecek babı. الله أكبر ثم الباب الذي بعده باب الخوف من الشرك ثم الذي بعده باب Bu bahsedilen babtan sonra üçüncü olarak şuna işaret edip konu başlığı edilmiştir. Şirkten korkma babı. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله Bir sonraki babta da La ilahe illallah'a davet babı olarak belirlemiştir. ما أجمل هذا الترتيب وما أجمل يعني هذه الأبواب العظيمة Onun bu sıralaması ne kadar güzel. والتي هي مستمدة أصلا من كتاب الله لم يأتي بشيء من عقله Bu müellif, Allah ona rahmet eylesin, kitabında zikrettiği bu konular ve bu konulara koyduğu başlıkları kendi kafasından koymamış, kendi katından ortaya çıkarmamış. Bilakis dayanak olarak Kur'an'ı seçmiş, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini seçmiş. وإنما جاء بهذا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أيها الإخوة في تلك البلاد وفي تلك الأماكن الله الله في توحيد الله جل وعلا إن أردتم الخير لأمتكم ولأهليكم ولأنفسكم فالله الله في هذا الأمر الله الله في الأمر العظيم وهو توحيد الله جل وعلا ادعو إليه بالأسلوب الحسن اي o topraklar üzerinde, o mekanlarda, o ülkelerde yaşayan kardeşlerim. Maksudum, kastettiğim, vurgulamak istediğim şey tevhide insanları tevhide davet etmeniz. Yaşadığınız topraklarda güven, mutluluk istiyor iseniz, tevhide yönelin, insanları tevhide davet edin. وبالمخاطبة الطيبة مع الآخرين وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن Oradaki insanlara tevhide davetinizde güzel uslubu, hikmeti kullanın. Allah Teala buyurmakta ki Rabbinin yoluna, Rabbine, Rabbinin yoluna hikmet ile ve güzel öğüt ile davet et. Ve onlarla en güzel yolla mücadele et, konuş. أيضا إياكم والحذر هذا سيأتي من التعجل وإنما عليكم بالهدوء وكسب الناس إلى توحيد الله جل وعلا Acele etmekten sakının. İnsanlara yumuşak huylu olarak yaklaşın. yumuşak huylu olarak insanlarla muamele edin. ve ve ila ibadete İnsanlara yalnızca Allah'a ibadet etme konusunu sevdirin. En önemli davet, en önemli tavsiyemiz ve insanları çağırdığımız en önemli husus ibadetin yalnızca Allah'a yapılması olan tevhiddir. El-vasiyye الثانية أيها الإخوة ألا وهو طلب العلم لديم öğüt dediğim tavsiyelerimin ikincisi ilim talebi olacaktır. احرصوا على هذا الأمر وأن يكون أيضا طلب العلم يعني ب يعني بالأسلوب يعني أو بالمنهج المنهج الصحيح منهج أهل السنة والجماعة. ilim talebine gereken önemi verin. Ve ilim talebindeki yönteminiz, menheciniz ehli sünnet vel cemaatin üzerinde yürüdüğü menhec yöntem olsun. Bilfehm. Lidalike Nebi sallallahu aleyhi ve sellem avsa ve beyyen ve qara sallallahu aleyhi ve sellem meyyiridillahu bihi hayra yufakkihhu fiddin. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kendisi hakkında Allah'ın hayır murad ettiği kişiye Allah dinde fakih kılar. La yekfi el hifz ba'da ma seyyidi yihfaz lakin la yefhem ve la yefkah ve kad yesir ala nehcil havaric ev'l milal ve'l firaka'l munharife'l dalle. Sadece ilim konusunda, ilim hususunda kişinin ezber yapması, hıfz etmesi yeterli değildir. Onu anlaması da gereklidir. Bazı insanlar ilmi ezberlerler, hıfz ederler ancak fıkıh etmezler. Onu anlayamazlar. Bu tür insanların haricilerin yolundan gittiğini, farklı sapık fırkaların yolundan gittiğini görürsün. فيجب علينا أولا أن نتعلم العلم خاصة أمثالكم الشباب وطلبة العلم ومن ينسب إلى الدعوة فإنه ينبغي عليه يحرص على طلب العلم İlk olarak öğrenmemiz, ilim talep etmemiz gerekiyor. Özellikle siz gençler, davete yönelmiş siz gençler, ilim talep etmelisiniz. İlimle meşgul olmalısınız. فإنه شرف وإنه عز وإنه خير وبه أيضا تستقيم الدعوة ويصل الحق إلى الناس أما الجهل فإنه دع كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته Zira ilimde şeref vardır, izzet vardır, hayır vardır. İlimle ancak davet insanlara tebliğ edilip ulaştırılır. Cehalet ise bir hastalıktır. İbnül Kayyim şöyle demiştir. يقول والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان Cehalet يقول والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب بالحق العالم الرباني İbn Kayyim Nuniyesinde şöyle söylemektedir. Cehalet öldürücü bir hastalıktır. Bunun şifası ise bunun ilacı ise iki konudur. Birincisi Kur'an ve ikincisi de sünnettir. Bunun doktoru ise Rabbani alimdir. فأيها الإخوة يعني أن طلب العلم شرف عظيم وبه يحصل الخير كما قال الله جل وعلا لنبيه قل هذه سبيلي طريقتي ومنهجي هكذا Evet dediğimiz üzere ilim talep etmek şereftir, izzettir. Onunla birçok hayırlar ortaya çıkar. Allah Teala nebisi ne şöyle hitap etmiştir. Kul hâzihi sebîli. De ki bu benim yolumdur. hacim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fid ve vel ve gayrihi. Kul kul hâzihi sebîli ed'u ilallah ala basîra. Diyor ki kul hâzihi sebîli. Bu benim menhecim, metodum, yöntemim, davetim budur. Ben basiret üzerine, ilim üzerine davet ederim. Zor ala ilm, ala fıkh, ana ve men itteba'en. الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم مع دعوتهم وحرصهم على التوحيد يتعلمون ولا يكفي التعلم الواحد يتعلم ويبقى في مكانه ولا يعلم الناس وتذهب السنين والحياة آه، يعني قصيرة وتجد أنا أتعلم أنا أتعلم وهو لا يبلغ دين الله هذا خطأ أنا ومن اتبعني yani يعني ben ve bana tabi olanlar da bu şekilde önce ilim öğrenirler sonra bu sebile, bu yola davet ederler. Yani insanın yıllarca öğrenip öğrenip durması maksat bu değildir. Hedef bu değildir. Hedef insanın öğrendikten sonra tebliğ etmesi, davet etmesidir. La budde lillahi hamd enne nebi sellem yani cema'a beyne el-amrayn ve hakeza el-ulema ve nefa'a Allahu celle ve ala bihim kullama teallemte yani min el-hayr ve min el-şer' ve min el-ilm febelligaha el-nas belliga ehlek ve işretek ve cizmelâek ومجتمعك ومن حولك يعني دين الله جل وعلا فالمقصود أي öğrendiğin her hayrı, her ilmi, her doğruyu yaşadığın topluma, yaşadığın insanlara, ailene, efradına, aile efradına, tüm akrabalarına öğretmelisin. أيها الإخوة أن العلم شرف وأنه خير وأنه نجاة وبعدا بإذن الله عن الجهل عن البدع لا يمكن إلا يعني بطلب العلم Cehaletten ve bidatlerden uzaklaşmanın, uzak kalmanın tek yolu ilimdir. لذلك يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء انظر كيف حصر الله جل وعلا الخشية على العلماء قال الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون Yüce allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah'tan kulları arasında ancak alimler ondan korkar. Dikkat edin ayette allah Teala kendisinden korkanları ancak alimler, ulemalar olarak belirtmiştir. Yine başka bir ayette allah Teala de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? ويقول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولله يعني لله الحمد العلم اليوم متيسر انظر كيف نحن في بلاد الحرمين السعودية وأنتم في تلك البلاد البعيدة ويصل الخير والعلم ولله الحمد فهناك الأشرطة وهناك الكتب وهناك الاتصال المباشر بالعلماء وطلبة العلم والدعاة الذين على منهج صحيح وقويم لا تستطيع أن تسأل وأن تحضر وأن لكن الإنسان أيضا عن يعني المسلم Yüce Allah yine şöyle buyurmaktadır. Allah içinizden inanmış olanları ve kendilerine ilim verilenleri, derecelerle yükseltir. Allah'a hamdolsun ki bugün için ilim talep etmek, ilim talep etmenin yolları bir o kadar kolay. Görüyorsunuz bizler burada Biladul Harameyn, Mekke ve Medine'nin bulunduğu Suudi Arabistan topraklarında yaşıyoruz. Sizler o topraklarda buradan kilometrelerce uzak yerlerde yaşıyorsunuz. Ama Rabbimize hamdü senalar olsun ki aramızdaki ittisal dediğimiz telefonlaşma, telefon görüşmeleri, bağlantılar o kadar kolay ki Rabbimize hamdolsun bizlere bunu nasip etti. İşte kasetler var, ilim talep edeceğiniz kitaplar var. Bunlarla ilim talep, et, ilim talep etmeye önem verin, hırslı olun. İlim talebinde gittiğiniz menheç yöntem, davetinizdeki yöntem, Selefi Salihinin yöntemi olsun. يجب عليه أن أن يتحرى وأن يتدبر وأن ينظر من- ممن يأخذ فإن هذه أيضا مسألة يعني مهمة وعظيمة İlim talebinde önemli bir mesele, önemli bir konu da ilmi kimden alacağınızdır. O yüzden ilim talibi, talibul ilim, ilmi talep ederken, ilmi öğrenirken hocasını araştırmalı. Kimden öğreniyor? فالمقصود أيها الإخوة أن طلب العلم أمره عظيم لذلك بوب البخاري كما في كتاب العلم في صحيحه وقال باب الارتباط في العلم والحكمة ثم أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم Zira İmam Bukhari sahihinde Kitabul İlim'de şu başlığı, şu bab başlığını atmıştır. İlimde ve hikmet konusunda gıpta etme babı. ثم أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته أي أهلك ماله كله وأنفقه في سبيل الله Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini Buhari bu bab başlığı altında zikretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu iki kişiden başkasına, şu iki özelliğe sahip olan kişiden başkasına haset olunmaz, haset edilmez. Bunların ilki kendisine Allah tarafından mal verilen ve bu malını Allah yolunda harcayıp yok edendir. ورجل آتاه الله علما وفي رواية حكمة وفي رواية القرآن فهو يعلم الناس فالمقصود أن العلم İkinci haset olunması gereken kişi de şudur. Allah'ın kendisine bir rivayette göre ilmi, bir rivayete göre hikmeti, bir rivayete göre Kur'an'ı verdiği ve bu öğrendiğini, Allahu Teala'nın ona bahşettiğini insanlara öğreten kimse denmiştir. أيضا هذا باب عظيم يعني لولا أن لا نطيل لا تكلمنا في هذا الباب الذي أيضا ينشرح صدر المؤمن Evet, bu bab da çok önemli. Yani ilim talep etme babı da çok önemli bir husustur. Şayet konunun uzamasından korkmasaydık bu konuyla ilgili daha söyleyecek çok şeyimiz olur. يعني به لأن الله أمر به وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم İlim konusunda konuşmak gerçekten insanın gönlünü açan, ferahlatan bir konu. Niye? Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bundan bahsetmiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ilme teşvik etmiştir. وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا minel cihad sebilillah. İbn Kayyim ilim talep etmenin Allah yolunda cihad etmeden sayıldığını zikretmiştir. Ey talabel ilm bel beyyene enne hâle huve cihâdel khâssa ve beyyene enne yani el-qital ve cihad fi seyf ve sinan enne hâle cihâdel âmme. Ve İbn Kayyim ilim talep etmenin hususi insanların, havas insanların özel insanların yaptığı cihat olduğunu ifade etmiştir. Kılıç ile yapılan cihadın ise avamın yaptığı, herkesin yaptığı cihat, etti, cihat olduğunu belirtmiş, ifade etmiştir. يدخل فيه إذا جاء وقت الجهاد الصحيح أما جهاد الخاصة فهو جهاد طلب العلم والتعلم والتفقه في دين الله والحفظ والفهم يعني الصحيح وتبليغ الناس Herkesin yapamayacağı, sadece özel insanların yapacağı cihat ise ilim talep etmek, Allah yolunda Allah'ın dinini tefakkuh etmek, anlamak, onu öğrenmektir. ذكر ابن القيم ارجع إلى مفتاح دار السعادة سترى وتنظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله كيف أنه قسم الجهاد إلى نوعين Bu konuda daha fazla, daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsan İbnül Kayyim Rahimahullah'ın Miftahu Daris Saade adlı kitabına bir dön, bir göz at. Orada onun cihadı nasıl iki kısma ayırdığını bulursun. قسم يعني باللسان والبيان وهو العلم والتعلم وقسم بالسيف والسنان İbn Kayyim'in ilmi lisan ile, dil ile insanlara beyan etmekle, açıklamakla yapılan cihat, yani ilim ve ilmi öğrenmekle yapılan cihat olarak ve diğer bir kısmını da kılıçla yapılan, seyf ve sinan ile yapılan cihat olarak ikiye ayırdığını görürsün. ثم بين وقال أن الجهاد البيان والعلم أنه أفضل وأنه خير Ve onun bu kitapta ilim cihadını daha faziletli olduğunu, bunun daha hayırlı olduğunu tercih ettiğini görürsün. Söylediğini görürsün. لما يرى يعني من حاجة الناس إليه والمشقة في طلبه Çünkü insanların ilme olan ihtiyacı daha çoktur. Çünkü ilim talep etmenin zorluğu daha büyüktür. إلى غير ذلك فالمقصود أيها الإخوان أن طلب العلم يهتم به ولله الحمد تستطيعوا أن تجتمعوا وتحفظوا وتقرأوا وتشرح الكتب وأنتم في بلادكم فنسأل الله جل وعلا أن يوفقكم وأن يسددكم الوصية Ve Allah'a hamdolsun ki sizler orada bir araya gelerek ilim talep edebilirsiniz. Kitapların şerhini yapabilirsiniz. Bu Allah'a hamdolsun bugün için mümkün. الثالثة الحذر كل الحذر يعني من الفرق المنهن- المن- المنحرفة خاصة الفرق التي تظهر يعني الشر للأمة وتأتي بالويلات Üçüncü vasiyetim, üçüncü öğütüm ise sizleri bir takım insan, grup ve fırkalardan uyarmak olacaktır. Özellikle sizleri uyardığım, uyarmak istediğim fırkalar, ümmetin başına musibetler getiren, belalar açan, şerli kimselerin fırkaları, şerli kimselerin mensup olduğu fırkalardır, gruplardır. ك يعني فرق الخوارج والمتحمسين والمنحرفين والتكفيريين Bu tahzir ettiğim, sizleri sakındırdığım fırkaların, grupların başında hariciler, fanatikler, tekfirciler ve radikaller gelmektedir. Bunlardan olduğunca uzak durun. يحذر يحذر يحذر المسلم ويحذر الشاب الداعية طالب العلم Müslüman kimse, ilim talebesi olan kimse, Müslüman delikanlı gençler bu tür ekollerden, fikirlerden, fırkalardan uzak durmalı, sakınmalı. من هذه الأفكار ومن هذه المناهج المنحرفة فإنها هي الضلال نسأل الله السلامة والعافية Bu sapık fikirler, bu sapık menheçler dalaletin ta kendisidir. النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث كثيرة يحذر من هذه الفرقة Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu dalalet içinde olan bahsettiğimiz fırkadan birçok hadisinde bahsetmiş, insanları, ümmetini onlardan sakındırmıştır. الضالة التي شرها على الإسلام يعني كثير وهي التي دمرت يعني الإسلام كما قال ابن القيم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا Bu fırka, bahsetmiş olduğumuz bu fırkanın şerri İslam'a ve Müslümanlara o kadar çok çetin ve derin olmuştur ki İbnül Kayyim ve İbnü e, Teymiye'nin zikrettiği üzere onlar ne İslam'a nasr etmişler, İslam'a yardım etmişler ne de İslam düşmanlarına bir zarar verebilmişlerdir diyerek onların Müslümanlar katında açtığı yaraların ifadesini, boyutunu bize göstermişlerdir. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وسوف تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما كنت أنا عليه وأصحابي Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurmakta ki bu ümmet 73 gruba, 73 fırkaya ayrılacak. Onlardan bir tanesi kurtuluşa erecek. Onlar da bugün benim ve ashabımın yaşadığı din üzere yaşayanlardır diye beyan etmiştir. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يأتي أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقيامكم عند قيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم يمرق السهم من يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادل وإرم Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmakta. O haricilerden, o kavimden bahsederken, sizler kendi namazınızı onların namazı yanında, kendi orucunuzu onların tuttuğu oruçlar yanında, gece kıyama, teheccüde, namaza kalkışınızı onların kıyama kalkışında, onların kendi kıraatınızı, Kur'an okuyuşunuzu onların Kur'an okuyuşu yanında katında küçük göreceksiniz. Böyle bir topluluk zuhur edecek, ortaya çıkacak. Ancak bunlar okun yaydan çıktığı gibi İslam'dan çıkacaklar, bu dinden çıkacaklar. Şayet onlara yetişip onların döneminde yaşayacak olursam Ad kavminin ve İrem, İrem kavminin öldürüldüğü gibi onlarla savaşacağım diye buyurmuştur Nebi Aleyhisselatü Vesselam. انظر كيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار كلاب النار مع أنهم يصلون ويقرؤون وقراءتهم عظيمة وكثيرة وصلاتهم وصلاتهم وقراءتهم إلى غير ذلك لكن لم تشفع لهم لأنهم شر على الإسلام وعلى المسلمين Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın onlar hakkındaki kilabunlar, cehennem köpekleri dediği birçok hadisler bulunmakta. Onların cehennem köpekleri olarak vasfettiği birçok hadisi bulunmakta. Onların kıldığı namazları, tuttuğu oruçları, okuduğu Kur'anları bu kadar çok olmasına rağmen onlara fayda vermemiştir. Çünkü onların Müslümanlara ve İslam'a olan zararı çok büyük olmuştur. وتشويه لهذا الدين العظيم النقي الصافي فإن هؤلاء كما قرأ الآية انظر كيف أحوالهم وأقوالهم وشرهم على الأمة فالحذر الحذر Onların İslam'ın suretini nasıl lekelediğini, insanları İslam'ı İslam denildiği zaman nasıl korkması, korkmalarına vesile olduğunu, sebep olduğunu görün. Onlar الوصية الوصية الر- Onların durumuna bakan, hal ve hareketlerine bakan ve Müslümanların, İslam'ın üzerine getirdiği, başına sardığı belalara bakan ne durumda olduklarını anlar. Bu yüzden bu tür insanlardan uzak durun ve sakının. Dördüncü vasiyetimiz ise Allah'a Allah'a yani fi el-hilm ve adem el-acele ve en tetaavunu ma'a men yetaavun ma'akum يعني في بلادكم والحذر يعني من مصادمة يعني آه، حكوماتكم أو يعني و- آه، الرؤساء أو غيرها فإن هذا ليس يعني من منهج أهل السنة والجماعة dördüncü vasiyetim, öğütüm ise yumuşak huylu olmanız. Acele etmemeniz. Tevhid konusunda, davet konusunda birbirinize yardım etme, etmeniz. Yaşamış olduğunuz topraklardaki yöneticilere, idari kadroda bulunan insanlara karşı yumuşak olmanız. Onlara karşı sert davranmamanız. بل تأخذون الأمور الأمور يعني بالحلم وبالعلم وبالتأني وبالسكينة Her, karşı, her karşılaştığınız olaya yumuşak huylulukla, ağır başlılıkla, vakarla yaklaşın. يعني وبالوقار انظر إلى ذلك الحديث العظيم وارجع إليه في كتاب في صحيح البخاري في كتاب الفتن لما جاء من جاء يعني في وقت الحجاج يشتكون إلى أنس الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه فجاء من جاء من يعني تلاميذه ومن الشباب ومن المتحمسين فقالوا ألا ترى ألا ترى يقصدون يعني يخاطبون أنس رضي الله تعالى عنه ألا ترى ماذا يفعل الحجاج يعني من الظلم ومن التعدي ومن القتل ولم يمر على أمة الإسلام مثل الحجاج في ظلمه وسفكه للدماء وقتله للعلماء وثم ماذا قال لهم أنس هل يعني آه، زاد الفتنة هل يعني زادهم حماسا هل فتح لهم أبواب الشر والفتن كما يفعل كثير من المربين الآن في وقتنا وفي زماننا بدل أن يعلموا الشباب الهدوء والسكينة والحلم حتى يبلغ دين الله جل ماذا قال لهم قال اصبروا Şu hadisi sizlere hatırlatmak isterim. Bukhari'nin Kitabul, Kitabul Fiten adlı bölümünde zikrettiği bu hadis şöyledir. Haccac zamanında ki Haccac bu ümmetin belki de başına musibet olarak, bela olarak getirdikleri arasında, e, yaşadıkları arasında en büyük musibeti açan insanlardan birisi konumundadır. Enes radıyallahu anhu'ya gelip öğrencileri, çevresinde yaşayan insanlar Haccac'ın yapmış olduklarından şikayet etmiş. Şikayette bulunmuşlardır. Enes radıyallahu anhu ise bugün gördüğümüz bazı insanlar gibi o gençleri ayaklandırarak, harekete geçirerek fitneye fitne katmamış, bilakis onlara şu tavsiyede, şu vasiyette bulunmuştur. Onlara şöyle demiştir. Sabredin. انظر أول كلمة قال لهم قال اصبروا فإني يعني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ليس عام إلا والذي بعده شر منه Onlara bakın dediği ilk kelime sabredin olmuştur. Ve devamla demiştir ki ben Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Her geçen gün, her geçen yıl kendinden önceki yıldan daha şerli olacaktır. سيأتي تغيرات وشرور وفتن Yani değişiklikler, fitneler, şerler vuku bulacaktır. فعلى المسلم وخاصة الدعاة وطلبة العلم أن يتعاملوا يعني مع هذه الفتن والتغيرات يعني بالحلم والعلم ويبلغوا دين الله جل وعلا بالتي هي أحسن Müslüman olan kimsenin, özellikle ilim talebesi olan kimsenin karşılaşmış olduğu, yaşamış olduğu bu fitneler, bu şerli olaylar karşısında takınması gereken konum, tavır, yumuşak huylu olması, ağır başlı olmasıdır. İlimle hareket etmeli, insanları buna davet etmelidir. حتى يبلغ دين الله جل وعلا لأنه سيبلغ بإذن الله جل وعلا بعز عزيز أو بذل ذليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار الله أكبر Ta ki insan böyle davranarak bu din dünyanın her yerine, her tarafına ulaşacaktır. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece ve gündüzün vardıkları her noktaya bu emir, yani bu din de varacaktır. Allah hiçbir ev ve çadıra çadır bırakmayacaktır ki bu din oraya girmiş olmasın, girmesin. Azizin izzetini, zelilin zilletini getirecektir. ما بلغ الليل والنهار انظر كيف يعني يبلغ الليل والنهار ما يترك مكان ولا أرض ولا بلد إلا يصلها الليل والنهار Bakın Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne demiştir? Gecenin ve gündüzün vardığı her noktaya. Yani gecenin ve gündüzün vardığı her nokta, yeryüzünde hiçbir yer yoktur ki gece ve gündüz oraya ulaşmış olmasın. O halde İslam da gecenin ve gündüzün vardığı her yere, her toprağa, her ülkeye varacak, ulaşacaktır. فكذلك هذا الدين سيبلغ يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بعز عزيز أو بذل عز بعز يعز بها الله جل وعلا الإسلام وأهله وذل يذل الله جل وعلا به الكفر وأهله فلا نستعجل كما أسرع من يفعل الآن فانظر انظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisin devamında dediği gibi aziz olanın izzetini, zelil olanın da zilletini getirecektir. Yani bu öyle bir izzettir ki Allah İslam ve İslam ehlini onunla aziz kılar, bu dinle aziz kılar. Öyle bir zillettir ki onunla küfrü zelil kılar. Bu halde acele etmeyeceğiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bakacağız. ماذا كان يكتب ويفعل بأصحابه رضي الله تعالى يعني عنهم جميعا ماذا كان يفعل ببلال يشهد في رمضان مكة ماذا كان يفعل بآل ياسر كانوا يقتلون ويرمون ويمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لهم Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı birçok işkenceyle, sıkıntıyla baş başa kalmıştı. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam Yasir ailesinin işkence yapıldığını, Yasir ailesine azap edildiğini görmekteydi. Onlara Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne demekteydi biliyor musunuz? يعني صدره وفي نفسه ماذا كان يقول يقول لهم النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول Evet, herkes şöyle bir düşünsün. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlara ne diyordu? Bunun cevabını kendi kendine versin. صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlara sabredin ey Ali Yasir, Yasir ailesi sizin yeriniz cennettir diye seslenmekteydi. لا إله إلا الله يعني سيرة ومنهج يعني عظيم في التعامل مع التغيرات أو مع الحكام أو مع من يظلم أو مع من يعاديك وأنت على حق فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه مع أنهم يعني يعني سيطيعون النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا واقتلوا فلان وافعلوا لا لأنه يعلم أنهم في حالة ضعف النبي عليه الصلاه والسلام onlara sabrı tavsiye etmekteydi. Hak üzerine doğru olduğu doğru doğru üzerine olmuş doğru üzerine olmasına rağmen Nebi Aleyhisselatü Vesselam ashabına sabrı tavsiye etmekteydi. İşte üzerinde yürünülmesi gereken menheç, takip edilmesi gereken metot da budur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam biliyordu ki ashabına şunu, şunu yapın dediğinde onlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerini tenfiz edip yerine getireceklerdi. Ama zafiyet durumunda, güçsüzlük halinde yaşadıkları için Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlara sabrı tavsiye etti. Sabrı emretti. وإذا فعلوا يعني أو صادموا يعني من هم أقوى منهم لتعطلت يعني الدعوة ولله في ذلك يعني حكمة يعني فصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قويت يعني دولة الإسلام ثم بعد ذلك شرع يعني الجهاد Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlara mücadele etmeyi, karşı çıkmayı emretmiş olsaydı bu davet bu davetin dök, bu davetin kökü kazınır. Bu davet sona ererdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam İslam devleti kurulana, güçlerine ne dek sabretti. Maksud yani ala yani dua en yetennu şebab yani hasaden bel yehtemu bil emr allazi bihi yencehun bi idnillah ve huve da've ile tevhid, da've ile ilm. Kastettiğim üzerinde durmak istediğim konu gençlerimizi ağır başlı olmaya, acele etmemeye teşvik etmektir. Onları davetlerinde başarı kılacak alanlara sevk etmektir ki bu da tevhide davet etmeyi onlara bir vazife, bir görev olarak tanıtmak, öğretmekle olur. الدعوة إلى الأخلاق يعني الحسنة والتعامل مع الآخرين Güzel ahlaka davet etmeyi öğretmeliyiz. İnsanlarla iyi geçinmeyi öğretmeliyiz. مع المخالفين يجب عليك أنك تتعامل معهم حتى لا تؤيدهم أو تقرهم على ما عندهم من أخطاء أو من ضلال ولكن أيضا تتعامل معهم المعاملة يعني الحسنة Hatta sana muhalefet eden, sana ters düşen insanlarla da nasıl muamele, ilişkiye girmen, nasıl onlara davranman gerektiğini de öğrenmelisin ve gençlere bunu öğretmelisin. Evet sen onların bulunduğu yanlışları ne yapmıyorsun? Kabul etmiyorsun. Ancak onlarla güzel bir şekilde, hikmetli bir şekilde muamele etmelisin. تبلغ دين الله جل وعلا بالتي هي أحسن Allah'ın dinini en güzel yolla tebliğ etmelisin. تبلغ السنة تبين للناس للمسلمين يعني خاصة أن هذا فعله محمد ألا تحب محمد صلى الله عليه وسلم İnsanlara Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini öğretmelisin. Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle yaptı, böyle davranmıştı. Sen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyorsun. Senin de böyle yapman ne kadar güzel olur diyerek insanlara tebliğ etmelisin. يجاوب كل أحد أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا منهجه وهذه دعوته وهذه سيرته هكذا تطلب يعني الآخرين يعني هذا المنهج العظيم وهذه الدعوة الكريمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وتبين لهم أن من سار على هذا الطريق نجا وفاز وانتصر كما قال <clears throat> الله جل وعلا النبي عليه الصلاه والسلام insanlara şöyle seslenmelisin, şöyle hitap etmelisin. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyor musun? Onlar da elbette evet Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyoruz diyerek sana cevap vereceklerdir. İşte o zaman onlara demelisin ki işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti, siyeri, hayatı, metodu, menheci, sünneti bu. O halde sizler de buna uyun demelisin.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 Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. هكذا يعني تبين أيها الداعية أيها المسلم للآخرين أن هذا هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم فالمقصود أيها الإخوة نحرص يعني كل الحرص يعني على الأمور المهمة حتى نبلغ يعني دين الله جل وعلا ثم أيضا التعاون والتكاتف مع يعني إخوانكم فيما بينكم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يكون بينكم التراحم İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini, menhecini bu şekilde insanlara açıklamalıyız. Sonra önemli olan bir husus da birbirimize yardımcı olmamız, emri bil maruf konusunda yardımcı olmamız, bir konusunda, Allah'a iyilik konusunda, iyilikler konusunda birbirimize yardımcı olmamız, günahlar konusunda, kötülükler konusunda da birbirimize yardım etmememiz meselesidir. Bu konuyu da önemle e, durmalıyız. Buna önem vermeliyiz. Yakun beynekum ettesamih hasaten yani fîmâ entum fîh yani yecib ala yani men kâne ala menhecin kavîm el mehabbe fima beynahum, el بينهم fima beynahum el tesamih yani kema أمر النبي sallallahu aleyhi ve sellem yani تطاوعا ve la tehtelifa النبي صلى sallallahu aleyhi ve sellem ولا تنفرا هكذا Aynı menheç üzerine bulunan kardeşlerinize hoşgörülü olmanız, iyi davranmanız gerekmekte. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, göndermiş olduğu elçilere buyurduğu gibi birbirinize destek olun, ayrılığa düşmeyin, müjdeleyin, korkutmayın. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن يرسله يعني يمنة يعني ويشرح التعاون الدعاء بعضكم لبعض الدعاء للمسلمين يعني عموما دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam göndermiş olduğu insanlara bunu tavsiye etmiştir. Birbirimize dua edelim. Müslümanın diğer Müslüman kardeşine gıyabında yapmış olduğu dua önemlidir. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هناك ملك يقول آمين يؤمن وتأمين الملائكة مستجاب عند الله جل وعلا ولك مثله يقولها النبي Nebi Aleyhisselatü Vesselam demekte ki, buyurmakta ki bir kişinin kardeşi gaybında, gıyabında yaptığı duaya melek amin der. Evet, aminleri, meleklerin amin demesi, meleklerin dua etmesi Allah katında e, makbuldür, müstecaptır. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurmakta ki o melek dua eden kişiye sana da aynısı olsun diye dua eder diye ifade etmiştir. صلى الله عليه وسلم أيضا لا تنسى نفسك أيها الداعية وطالب العلم من الإكثار يعني من طاعة الله ومن العبادة كيف أن نريد أن نبلغ دين الله ولا ننتصر ولا أن يكون عندنا القوة يعني ونحن نقصر في طاعة الله جل وعلا Ve aynı şekilde ey ilim talebesi kardeşim, üzerinde durman gereken bir husus da bolca, bol bol Allah'a ibadet etmen, itaatlerini, taatlerini çoğaltmandır. Yani sen bu dini tebliğ etmek istiyorsun, davet etmek istiyorsun ve bununla birlikte amelin yok, amelin az. Bu hoş bir şey değildir. في قيام الليل في صيام النهار في الأذكار في الاستغفار في الدعاء في التفكير إلى المساجد وإلى الصلاة نكون قدوة Geceleri kıyama kalkarak, teheccüde kalkarak, gündüzleri oruç tutarak, ezkara, zikirlere, sahih olan Kur'an-ı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde varit olan sünnetlere sarılman, namazdan önce camilere erken git- gitmen ve bu amelleri yaparak insanlara güzel örnek olman gerek. نلجأ إلى الله نستعين بالله جل وعلا يعني يذكر الإنسان نفسه أنه قد يفارق هذه الحياة İnsan Allah'a sığınmalı. Allah'tan yardım talebinde istihane etmeli. istihanede bulunmalı. İnsan şunu düşünmeli. Bir saat sonra ölebilirim. Ben Allah'a ne takdim ettim, ne sundum? ماذا من الأعمال الصالحة من الطاعات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة salih amellerden, güzel amellerden allah Teala'ya ne takdim etti, ne sundu? Zira Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Erkek olsun, kadın olsun bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız. النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح يعني أن العبادة في الحرج في الفتن ونحن الآن في زمان الفتن كهجرة إلي إلى النبي كأنه هاجر مع النبي وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعبادة Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam herc yani fitne zamanında yapılan ibadeti anlatırken şöyle tasvir etmiş, anlatmıştır. Demiştir ki fitne zamanında yapılan ibadet bana yapılan hicret gibidir. مما تقوي الداعية يعني في جسده وفي نفسيته وفي عقله وفي تبليغه ويجعل أيضا الناس يقبلون أيضا منه لما Evet, ibadet davetçinin zihnini, bedenini, nefsini terbiye eder, güçlendirir, kuvvetlendirir. Aynı zamanda insanların onun davetini kabul etmesine yapmış olduğu ibadetler yardımcı olur. İnsanlar o davetçiyi zühd üzerine, takva üzerine, ibadet üzerine görür. Haramlardan kaçındığını görürse onun davetini kabul ederler. Ben Yüce Allah'tan temenni ederim ki şunu temenni eder ve niyaz ederim. Bizleri doğru yola erdirmesini, bizleri birbirimiz arasında takva üzere, iyilikler üzere yardımcı yardımcılar olmamızı sağlamasını niyaz ederim. Yüce Allah bizleri tüm bu, bu toplantıda bulunanları, tüm kardeşlerimizi, bu sohbette bulunan kardeşlerimizi faydalı ilme ve salih amellere muvaffak kılsın. Salat ve selamımız Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun. Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsun Emre Hoca? Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın? Şu anda derneğe geldim. Hı Sen nerede? Benim tek şu anda ben varım ya. Kimse yok. He. Tamam çıkın gelin. He buradayım. Onlar yani akşam namazına doğru geliriz dediler. Yani ikinden sonra çıkarız dediler de akşam namazına geliriz dedi Fatih abi işte. Tamam hadi aleyküm selam.